بسم الله 45. ayetin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında 52 ve 55. ayetlerin ise Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir. 88 ayettir. Kasas olaylar, hikayeler demektir. İsmini 25. ayetinden almıştır. Surenin başlıca konularının önde geleni Hazreti Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri, tevhid ehlinin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi teşkil etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için faydalı olmak üzere Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan biz bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Ayette sözü edilen zümre İsrail oğullarıdır. Bir kahin Firavun'a İsrail oğulları içinden bir erkek çocuğu dünyaya geleceğini ve kendi saltanatını elinden alacağını söylemişti. Bunun üzerine Firavun İsrail oğullarının erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Biz ise o yerde güçsüz düşürenlere lütufte bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyordu. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خف لبثت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى o yerde onları hakim kılmak, Firavun ile Haman'a ve ordularına, onlardan İsrail oğullarından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyordu. Musa'nın annesine onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize, Nil nehrine bırakıver. Hiç korkup kaygılanma.'' Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak nehirden aldı. O sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı Şüphesiz Firavun ile Haman ve askerleri yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı sepetin içinden erkek çocuğu çıkarınca kocasına benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin belki bize faydası dokunur diye onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi mevki وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت أخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz daha önceden annesine geri verilinceye kadar onun süt annelerini kabulüne emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu annesine gözü aydın olsun gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmez. Firavun ile Haman'ı Musa'yı evlat edinmek isterken herhalde onun ellerinde terbiye edilmekle kendilerine uyacağını sanmışlardı. Halbuki insan hayatının oluşumunda iki mühim amil vardır. Veraset ve terbiye. İnsan bazen verasetin, bazen de terbiyenin ve bazen de her ikisinin tesiri altında kalır. 9. ayette bu inceliğe işaret edilmiştir. Bilgi insan davranışını kısmen değiştirir. Bununla beraber insanın bilgi ile çevre tesirleri ve eğitim ile tamamen değiştirilebileceği, istenilen kalıba sokulabileceğini sanmak yanlıştır. İyi eğitim görmüş, iyi çevrede yetişmiş, bilgili ve kültürlü olmakla beraber kötü insanlarla buluşmuş ve bulunduğu gibi kötü çevrede yetişmiş, kötü eğitim görmüş fakat iyi olarak da kalabilmiş insanlar da vardır. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. Hikmet olarak manalandırılan hüküm kelimesi tefsirlerde daha çok peygamberlik şeklinde açıklanmaktadır. Musa ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbirleriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa aleyhisselam da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine bu şeytan işidir. O gerçekten sapıtıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Musa hakkı tebliğ etmeye başladığı için Kıptılar kendisine cephe almışlardı. Bu sebeple de ahalisinin evlerine çekildiği bir vakitte şehre girmişti. Bu şeytan işidir derken Hz. Musa'nın kendi işine değil, zaten ölüm cezasını hak etmiş olan maktulun suçuna işaret ettiği belirtilmektedir. Bu suçun bazı yerlerde bir Musevi kadını zinaya icbar, bazı yerlerde de mutlak tarzda Allah'a isyan olduğu kaydedilir. Bununla beraber henüz öldürülme emri almamış olduğundan Hz. Musa'nın bu sözüyle kendi fiilini kastettiği de ifade olunmaktadır. Musa Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım. Beni bağışladı. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. Musa Rabbim bana lütfettiğin nimetler ve andolsun ki artık suçlulara ve suça itenlere asla arka çıkmayacağım dedi.'' فأصبح في المدينة خائفا يترقب خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لقوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün ki? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdad istiyor. Musa ona yardım isteyene dedi ki, doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki, ey Musa dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymayı istiyorsun? Demek düzelticilerden olmak istemiyor da bu yerde ille de yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi.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 قال تعالى نسقي حتى يسطر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. Medyenliler Hazreti Musa arasında akrabalık bulunduğu rivayet edilir. Medyenliler de Musa aleyhisselama Hz. İbrahim'in evlatlarındandı. Hatta Medyen İbrahim peygamberin oğullarından birinin adı idi ve bu şehir Firavun'un idaresinde değildi. Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını engelleyen iki kadını gördü. Onlara derdiniz ne dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana indireceğin her hayra lütfüne muhtacım dedi. Hz. Musa yedi gündür aç idi. Ne verilirse yiyecek haldeydi. Bu sözleriyle Rabbine herhangi bir azık ihsan etmesi için yalvarıyordu. Ayetin son tarafına doğrusu bana indirilen ve indirmiş olduğun hayırdan dolayı muhtacın manası da verilmektedir. Bu manaya göre Hazreti Musa aleyhisselam kendisine verilen ulvi göreve ve bu sebeple de dünyada fakir düşüşüne işaret ediyordu. Zira o Firavun'un yanında iken bolluk içindeydi. Elbette bu sözler şikayet için değil, şükür manasındaydı. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam der, dedi, bizim yerimize hayvanlara sulaman karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa ona Hazreti Şuayb'e gelip başından geçeni anlatınca o korkma o zalim kavimden kurtuldun dedi.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 çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Şuayb'in iki kızından biri, babacığım onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Şuayb Aleyhisselam dedi ki, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıl yaparsan yani 10 yıla tamamlarsan artık o kendinden yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden, işverenlerden bulacaksın.'' Musa şöyle cevap verdi. Bu seninle benim aramdadır. Bu iki sureden süreden hangisini doldurursam doldurayım demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize de Allah vekildir. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب التور آنس من جانب التور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عساك فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين Sonra Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin ben bir ateş gördüm belki oradan size bir haber yahut da ısınmanız için bir ateş parçası getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ve asanı at denildi. Musa attı, attığı asayı yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa beri gel korkma çünkü sen emniyette olanlardansın buyurdu. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفسح منهم أرسل معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما أنتما ومن اتبعكما الغالبون Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye seslendi. Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim ben onlardan birini öldürdüğüm için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده فمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذب واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون Musa onlara apaçık ayetlerimizi getirince bu olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini eşitmemiştik dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim kendi katından kimin hidayet, hakka rehberlik getirdiğini ve hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Firavun ey ileri gelenler sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman haydi benim için çamur üzerine ateş yak ve tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım ama sanıyorum ki o mutlaka yalan söyleyenlerdendir. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atı verdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Onları insanları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada da arkalarına lanet taktı. Onlar kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. Andolsun biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak da o kitabı Tevrat'ı vermişizdir.'' وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Resulüm Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve o hadiseyi görenlerden de değildin. Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda ilahi kelama mazhar olduğu ana işaret edilmekte ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o esnada Tur'da bizzat hazır bulunmadığı ve batı tarafından da Hz. Musa'yı bekleyenler arasında olmadığı hatırlatmakla, bütün bunların kendisine vahiy yoluyla öğretildiği ifade edilmiş olmaktadır. Bilakis biz nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine onları sana gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zamanda sen Tur'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki düşünüp öğüt alırlar. Tefsirlerde 44. ve 45. ve 46. ayetlerde sen değilsin, değildin şeklinde işaret edilen olayların ayrı zamanlarda ve ayrı zamanlara ait ve Hazreti Musa'nın hayatında ayrı ayrı mühim birer hadise olduğu belirtilmektedir. Hazreti Muhammed'den önce peygamber gönderilmemiş devreye de fetret devri denilmektedir. Ayette kastedilen Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasındaki 570 yıllık zaman parçası olduğu söylenmektedir. Hz. İsa ve Hz. Musa'nın davetleri İsrail oğulları ve onların havalilerindeki nemin hasır olduğundan burada kastedilen devre Hz. İsmail ile Hz. Muhammed arasındaki dönem şeklinde de açıklanmaktadır. Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله Fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu da söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. Buradaki manaya göre Kur'an ve Tevrat kastedilmiş olur. Diğer kıraatlara göre de yardımlaşan iki sihirbaz şeklinde manalandırılmak gerekir. Bu takdirde Hz. Musa ile Hz. Harun ya da Hz. Musa ile Hz. Muhammed kastedilmiş olabilir. Resulüm de ki eğer doğru sözlüyseniz Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذي أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye sözü vahyi biri biri ardınca yetiştirmişizdir. Aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir. Ondan Kur'an'dan önce de kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Ehli kitaptan olup da Müslümanlığı kabul edenlere işaret olunmaktadır. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslüman idik derler. İşte onlara sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size, size selam olsun. Biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz derler. Resulüm sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوالدين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا Fakire Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e hitaben şöyle buyurmuştu. La ilahe illallah de ki kıyamet günü senin lehine şehadette bulunayım. Ebu Talib ise Kureyş kadınları beni kınarlar. Korkudan bunu söyledi derler. Eğer böyle demeyecek olsalardı Müslüman olup seni sevindirirdim demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği, önemli yardımlarını gördüğü amcasının hidayeti için böyle çırpınmıştı. Bu ayet bunun üzerine nazil oldu. Biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli dokunulmaz bir yere Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz refahtan şımarmış nice memleketleri helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. Rabbin Celle Celaluhu kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerinin ana merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. Ayetteki ana merkezine olarak manalandırılan fi ummiha Mekke-i Mükerreme şehri olarak açıklanmıştır. Zira Mekke'nin bir adı da Ümmül Kura idi. Aynı kelime memleketin ileri gelenleri şeklinde de tefsir edilmiştir. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء أنهم كانوا يهتدون Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona Geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız sonra da kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi mi olur? O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün aleyhlerine söz, hüküm gerçekleşmiş olanlar Rabbimiz. Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Yoksa onları zorlayan bir gücümüz yoktu. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı, kendi arzularına tapıyorlardı derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında da azabı görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girseler? ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن kısmına göre azabı görürler. Ah keşke doğru yola gitmiş olsaydık derler. O gün Allah onları çağırarak peygamberlere ne cevap verdiniz diyecekler. İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir. Delilleri tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır onlar birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat tövbe eden, iman edip de iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur.'' Allah onların ortak koştuklarından da münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd ve şükür O'nundur. Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير أبدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فمن رحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول شركائي الذين كنتم تزعمون Resulüm de ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek Tanrı kimdir? Hala eşitmeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek Tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde onun fazlı kereminden rızkınızı arayasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا فقلنا هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم موسى فبغى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır, kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler putlar da kendilerinden ayrılıp kaybolmuştur. Her ümmetten çıkarılıp çağrılacak olan şahitler, o ümmetlere gönderilen peygamberler olarak açıklanmaktadır. Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kanun ona şöyle demişti. Şımarma. Bil ki Allah şımaranları sevmez. Karunun Hz. Musa'nın amcazadesi olduğu rivayet edilir. Önce Hz. Musa'ya iman etmişti. Fakat hırsı ve kıskançlığı yüzünden münafıklığa yeltendi. İsrail oğullarının başında Firavun'un görevlisi olarak bulundu. Onlara karşı zalimlik ve taşkınlık etti. Bir taraftan servetiyle bir taraftan da ilmiyle övünüyordu. Rivayete göre İsrail oğulları içinde Tevrat'ı en iyi okuyan kimse oydu kimya ve ticaret sahalarında da çok bilgisi olduğuna dair kayıtlar vardır. Ne var ki sonunda gerek ilmi gerekse serveti ona yar olmamış, inatsızlığı ve azgınlığı yüzünden de helak olup gitmiştir. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karun gibi hazineler sahibi birinin şahsında yapılan bir öğütte dahi Kur'an'ın dünyadan da nasibini unutma tavsiyesinde bulunması İslam'ın dünyaya ait çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren bir nükte taşımaktadır. Bununla birlikte Kur'an daha sonraki ayetlerde büsbütün dünyaya dalmanın getireceği felaketleri de canlı bir şekilde gözler önüne sererek dünya ve ahireti dengeleyen mutedil bir yol tutulmasını tavsiye etmektedir. قال إنما أوتيته على علم عندي واعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم بينكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما O servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir.'' Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı doğrusu o çok şanslı dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savunup da kurtarabilecek kimselerden de değildi. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآن للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا rızkı kullarından dilediğine bol bol veriyor, dilediğini de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Allah Teala'nın lütfuna sınır yoktur. Buna mukabil o hiçbir şekilde kullarına zulmetmez. Nitekim bu ayette de yapılan iyiliklerin kat kat sevapla karşılanacağı fakat kötülüklerin de misliyle cezalandıracağı anlatılmaktadır. Ancak bu ferdi planlardaki iyilik veya kötülük hakkında bir de iyilik veya kötülüğü ilk baştan topluma bu yönde örnek ve teşvikçi olan kimsenin durumu ise farklıdır. İmam Müslim'in sahihinde yer alan bir hadis-i şerifte bu noktaya şöylece açıklık getirmiştir. Kim ki İslam'da makbul olan güzel bir işi ilk önce işler de bunun yol haline gelmesine sebep olursa kendisine hem işlediği bu hayrın sevabı verilir hem de en küçük bir eksiklik olmaksızın kendisinden sonra aynı iyiliği yapacak olanların sevabı da verilir. Yine kim İslam'da kötülüğü bildirilen bir işi ilk önce işler de bunun yol haline getirilmesine sebebiyet verirse kendisine hem işlediği kötülüğün günahı yüklenir hem de en küçük bir eksiklik olmaksızın kendisinden sonra aynı kötülüğü işleyecek olanların günahı kadar günah yüklenir demiştir. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Resulüm, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, elbette seni yine döndürülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Bu ayetin Mekke ile Medine arasında hicret esnasında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Ayette Hz. Peygamber'in zulme uğratılarak çıkarıldığı yurdu Mekke'ye döndürüleceğine işaret buyurulduğu belirtilmektedir. Döndürülecek yerden maksadın ahirette en yüksek makam olduğu da söylenmiştir. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak gelmiştir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.'' Bu ayetteki hitap esasında Hz. Peygamber'in şahsında müminleredir. Maksat müşriklerin ümitlerini büsbütün kırmak ve Hz. Peygamber'e müşriklere karşı bu konularda açık kapı bırakmaması tavsiyesinde bulunmak.